好，歡迎大家翻嚟我哋第四節嘅遊日廢人啦。咁我哋咧啱啱講咗準備嗰度，其實我覺得都好似仲未夠，做啲咩準備係要做呢？誒、其實就又係因人而異啦，呢樣嘢就係替換嘅衣物，因為咧山小屋其實咧就冇得沖涼嘅，係咁你之後 遲啲啦就會有埋山小屋入邊嘅情況俾大家睇。咁大家就會大概清楚點解冇得沖涼。係啊，其實佢係純粹係係啊 toilet 咯，又嗯即係去廁所、洗手間，你係唔嗰晚就算你成身汗啦，行到啊出晒汗啊，又雨水啊，個頭又濕啊都好啦，你都唔好指望有得沖涼，因其實你為唔。會理噶啦，嗰刻已經因係啊因為為攰到。大家都係咁樣，係啊所以咧就可能有啲人就會帶替換衣物去嘅，嗯即係可能出咗汗，件衫噏到臭 咗。係啦，底衫咯，可能底衫啊、係底底呢啲咁就誒、呃你睇下會唔會需要自己帶定咯？係咯替換衣物呢個就都係因人而異嘅東西嚟嘅。嗯咁、另外，但啱啱就講到行山鞋，咁有啲人我就見到佢你嗰個教練張相嗰啲好有 pro 嘅行山鞋好 pro 嘅係咪？咁我見有啲人着 Converse 都係咁行嘅，我唔覺得係着高踭鞋就得啦，各位。高踭鞋絕對真係會俾人影影相我 YouTube 絕啊！呢啲對好佩服佢。如果我有人係啊可以着到高踭 都可以鞋上到去嘅話上登登咁頂，然之後再影張相。呢個呢個高手呢個。係啊我真係要俾個 like 佢。係啊，呢個真係高手。咁係咯嗯，盡量着翻你哋舒服嘅鞋咯，我就覺得，嗯因為 Converse 平時香港行山我都見過有人着 Converse 嘅嗯。都有嘅。啊，都有嘅。咁誒、呃我自己就好好彩啦，因為嗰陣時誒名國嘅時候有個同事、嗯就聽到我話行富士山，跟住佢話：咦，我有對行山鞋喎、啊我都係行過一次。佢佢唔係行富士山，佢普通啊買嚟貪得意行下山，嗯但係結果行過一次山，跟住就冇行到啦。哦咁啱我又啱着，因為我大腳嗰啲嚟，我三十九號鞋。咦，我都係喎。 係啊，係係係嘢嘢係好啦。咁係所以咁啱我又啱着，咁就立咗佢對行山鞋。嚇，係啦，咁啊，我又覺得幾好嘅行山鞋，咁幾好同埋有一個都有一樣嘢護膝啊，仲有啊，係係啊，有咁啱我又冇你冇啊？咁我冇啱又有 friend 借咗俾我啊，因為係需要嘅我個 friend 又行行行完富士山去係係係跟住就話佢我好重要護膝，佢係啊又覺得需要㗎係啊係啊，OK，頭先咁教練都有。 教練都有係嘛？係係咯係咯，咁樣因為真係真係好好啲咯，我覺得哈哈哈感覺上嗯感覺良好啦。咁我覺得護膝呢一個都誒因人而異啦，又係睇下你哋嗯自己需唔需要咯。係咯，同埋啊，講唔好意思，兜一兜翻去鞋嗰度，嗯因為咧其實咧嗰度咧，大家唔可能有啲女士就會有啲男士、女士可能都會對自己對鞋會比較即係愛錫啲啊、勁錫啲啊，啊或者有少少沙石都唔得。我同你講啊，嗰度咧係充滿住沙石，係冇錯包圍住你。但係我想講咧，我而家對鞋都仲有少少富士山 嘅石頭喺裏邊。我都係黐咗啲喺個底係嗰度。黐住晒，係啊係洗唔到，同埋咧，因為佢嗰度啲泥地咧，唔係少，唔係普通嘅沙地，嗯佢係泥地，仲要係濕嘅泥地，長期濕潤嘅泥地，我唔知點係啊係啊解。係，因為太山頂係啊係啊啊，大霧係啊有雲，基本上雲係濕氣嚟噶嘛。其實我喺度係啊冇錯捉啲雲。咁所以咧係好多泥、好多石、好多石。咁所以咧，你話係啊喂，我我話啊，如果白咗少少都唔得，一定要用濕紙巾抹咧。咁你唔好着嗰對鞋去啦，嗯你着對 你覺得係真係舒服兼且係可以污糟嘅鞋去啦。係啊係啊雖然我特我都特登買一對新鞋去。唔係對身鞋最後係翻誒即係登即係過去用啊嘛登山用嘅嗰對係登山用，咁所以其實咩誒即係咩山都應付到咯。最後就其實係即係我喺香港翻香港行山，我都係着嗰對鞋，都幾舒服嘅。係最緊要自己舒服咯，因為譬如話有啲有少少夾腳啊嗰啲咧，其實你真係最終自己辛苦嘅啫。係誒講緊係要着兩日喎。係啊係啊，兩日仲要行着唔係普通嘅着啊，係行同埋爬。 係啊哇！嗰啲石，哇！真係落山真係好辛苦。嗰嗰段石，嗰段碎係碎石咧，跣住咁樣落咧，真係唔唔係係人誇張，唔係誇張，人碌飲品，落山。係跣係係啦，碌碌落山住跣住咁樣落噶，我唔敢放膽。我哋 keep 佢之後先講好唔好？係啊係，好啊，繼續講你係嘅裝備。咁你仲有啲咩裝備啊？誒、不如我哋去一去相啊，就呢個六百二百嗰張相。咁咧其實咧有 number 係啦，呢六誒六百二百張相。咁其實咧誒、我就基本上我係乜嘢嘅裝備咧？ 大家見到係基本上外行人士一士碌拖嘅裝備嚟㗎啦。係啦，咁基本上已經係冇話咩專唔專業，即係你見到我背喂啊！囊我。你晒黑咗啊！係啊，我好白啊而你家。勁黑喎嗰陣時係。因為我有之前都有去行下山嗰啲，係啦，係咁所以嗱，我側邊有揸住支行山杖。喂，你個背係啊囊大到咁嘅，你入邊係啦，嗱，我就後悔啦，因為咧我帶咗好多尿袋， 但好多尿兩個尿傻袋。豬有叉電喎。兩個尿袋，因為我因為我好似最後都係冇去冇喺嗰度插啊，有有有喺嗰度插電嘅，嗯咁都要帶個插咗噶嘛，係啊啊插咗啦，跟住然之後帶咗電件好大嘅褸啦，帶咗啲誒 Gatsby 嘅濕紙巾啦，誒賣賣賣廣告添，唔緊要，Gatsby 嘅濕紙巾啦，跟住然之後誒仲有啲零糧食嗰啲啦，糧食好重要，係因為點解咧？頭先我講過啦，高山反應，嗯係啦，高山反應，你啲能量巴嗰啲咁咧，係呢啲時候出嚟 咧，黑糖我我就係嘢藥啦，同埋我有帶藥上去嘅哦，止痛藥，止痛藥係啦，同埋仲有一樣嘢咧，我最後都係有用到，我其實帶過日本成年，我冇用到係嗰嗰一刻用，你估係乜嘢？但係佢成年都冇用過，嗰一刻要用嘅，即係上係上咗山喺個山小屋裏邊用，山小裏邊用藥嚟㗎。嗯，差唔多藥貼。 吓嗰啲咩？嗰啲舒緩舒緩嗰啲啲老虎牌嗰啲貼嗰啲咧，我揸啲想成支鎮痛貼喂，如果嗰啲如果誒再俾我揀，我真係應該會成支油攞上去，因為我係嗰陣時我唔知高山反應點咩啦，唔係頭頭先我講嘅大腿抽筋嘅，係我上到去咧，我係移動不能啊。 係真係移動喐唔到，因為全其實咧成誒去到山小屋裏邊咧，我要坐低要瞓低咧，我全部係攬住我朋友去做嘅呢啲呢啲動作，全部啊都好痛啊聽係好痛好痛。咁所以咧呢兩塊嘢啊，同埋咩腳貼嗰啲，我攞晒上去。好彩好彩，我攞上去係啦。咁所以你個背囊啱啱係見到係好大大個，同我背囊本本身都係大，係啦。咁所以誒，你而家見我都係用咗翻呢個背囊，係佢嘅裝備係係承重量係大啦，同埋我側邊隨時都都要有個誒可以 擺手機咯。咁誒，即係有時拍片就可以擺落去，或者部手機唔使咁樣照吊吊住咁樣。其實你見我都係着着背心上去，因為會有有凍嘅時候，凍嘅時候就上再上少少咯。係啊上翻幾係啊，同埋我有個誒叫做誒，我有其他譬如話帽啦嗰啲嘢，咁可以去下一張六。 九八二嗰張相，咁你會見到咧，我仲有帽啦，仲有喂，我哋頂燈嘅裝束好似啊，係啦，頂燈嗱，其實我我唔知嗱，其實咧呢個已經係你覺唔覺得已經係有少少唔係外行人嘅感覺啦，有少少 pro 啦，係咪？因為頂因為頂帽喺喺山下邊租嘅，盞燈就買嘅，係啦租嘅。點解有得租帽㗎因為咧，其實我我真係唔跟團咧，其實係有得誒有一個有一有一個 column 咧係租裝備嘅，你當係啲我個團係啦係啦租嘅，係個團嗰啲裝備係可以帶 你去租嘅係啦係個團帶你去誒一間鋪裏邊租裝備。哦，係啦，租帽啦，咁嗰陣時，我淨係啊租嗰頂帽啫，好似淨係係啦。嗰陣燈咧，我喺樂天買嘅， 哎呀，盞燈咧，我哋喺淘律淘律買嘅好好平，平。但係我因為我嗰陣時全部人都係喺香誒喺日本出發，哦咁所以就咁就淘律咯，只可以。就冇得咁同埋淘律啦個頸箍咧就係 Uniqlo 嘅，Uniqlo 嘅係啦，Uniqlo 嘅頸箍咧，一個毛毛嘅頸箍。咁我滑雪嗰時有用，下邊嗰件褸就滑雪嘅褸咯。嗯咁誒好彩有呢啲咯，因為你見其實初初係我 OK 嘅，好輕便嘅，但係上到去咧完全唔得。呢個咧就係出發之前嘅相嚟嘅。係啊， 真係提一提咧，嗰個頭頂個燈咧都係係啦必需品啊必須啊，係因因為為你要摸黑上山嘅凌晨係啊，你見到後面嗰啲咁光嘅光，其實係全部都頭頂嗰頭燈嚟嘅啲燈，係啊，因為你係凌晨一 點兩點到就要出發㗎啦係啦。嗰陣時個山，你唔好諗住山會有燈，其實係冇燈冇㗎㗎。咁全部啲光都係靠你頭上面嗰盞冇燈，錯因為真係黑掹掹，伸手不見五指嘅係啊黑度，同埋你要行嗰啲山路咧，你唔知條路有啲咩㗎嘛係啊，所以你就係靠頭頂嗰盞燈喺度照咯，你冇理由全程拎住個電話喺度係啊，照。真係唔好帶咁唔好咁奪啊！真係唔好攞住個咁電話唔好咁八減八減一啊！真係攞住個 攞住個電筒，我真係見過有人攞住個攞電筒啊！係啊，乜唔係佢誒佢冇帶手揸佢冇頭燈，電筒我見佢攞着，我可能可能佢個頭燈壞咗，或者係點樣嗯佢手揸電筒，真係好唔方便。因為其實咧，你講緊你講緊山頂嗰條路都唔係平㗎，係啊係啊，斜同埋有斜㗎少石路㗎。係啊係啊係啊，咁所以咧，你冇個頂燈嘅時候，你個人會好辛苦咯。嗯，係啊，咁所以其實 even 你唔好以為咧上咗八合目 就以、嗯就係一個叫做行幾步路就已經到山頂，仲有九合目㗎。係啊。仲有九合目，係啊，真係只我哋只係揀可以去到最高嘅山小屋係啦㗎咋，係啦係啦，係啊咁所以就千祈唔好忽視呢啲細節咯。係啊頭頂嗰個頂燈係好緊要，咁當然啦，你冇黑上係啦，山亦都要嘅話一定係要記得接到之後一定要試一試，即係唔好喺嗰個 moment 先嚟話係啊係啊，壞嗰啲要試清楚盞燈着唔係因為我有着啊 friend 係喺嗰度就就咁衰咗，唔知點解無端端壞咗。 哎呀，係 係啦，咁跟住然之後就咪幾個人夾佢一齊上去上山咯。哇！係啊，咁所以誒、呃辛苦就係在於呢啲準備位咯。其實你、因為你要諗得，你要諗得好細緻。啦，係啊係啊究竟你需要啲乜嘢？因為你個人需要啲咩？你喺上網可能 start down 好多個 list，或者你聽我哋講啊呢啲呢啲呢啲 A B C D E 準備好晒就得，唔係㗎。因為你個人可能有啲譬如女性啦，有啲生理上啊，係啊！需要如果你咁啱撞正咧，係啊嗰個時間真係唔知仲去唔去好 咁 M 跟唔知。痛㗎，有時痛到點床㗎嘛，係啊你仲要係啊爬喎。我仲要係嗰陣時，我唔係 M 到都已經痛到點床啦，係大腿抽筋到點床，大腿抽筋真係點住點住瞓落床咁，所以、即係譬如女性就係咯，咁就係啊誒身衞生係啦，衞生嗰樣嘢。咁你至於你話嗰啲衞生用品帶唔帶落山咧？咁最好帶落山啦。係啊係啊，係垃圾袋咯，所以就啱啱就係講過垃圾袋咯垃圾袋要自備揼包 㗎啦。包咯，係啊係咯，驚臭嘅話，係啦咁咯。咁其實都係一晚一晚啫，一晚係啊，一晚半晚咁 OK 嘅，咁為咗山上嘅環境好，咁係所以啦希望大家合作啦，多係啦謝。係啊，係啦，咁我必需品哋啲用品嗰啲嘢都差唔多。係啦，用品就七七八 OK，八。呢個不如我講講誒 行前準備嗰樣嘢，因為其實咧我自己就有做行前準備嚟嗰時，有冇有冇啲做啲咩行前 pass？可能同老老公仔心理輔導。嗱，我哋嚟緊咧就要冇啊，又冇啊，因為平時可能喺香港都有行山，其嗯實咁我又覺得誒。 咁都有行開山啦，雖然嗰一年就冇乜點運動，唔係嗰年我覺得算有運動㗎啦，做都有 sales 喎，行嚟行去好辛苦啊！做 sales，我都有個二萬步，二萬步，勁多雖然有二萬 break 步嘅，雖係啦然成日都係啦放 break 嘅，咁誒我都冇乜 行前準備喎。我就真係冇有去過行一兩次山啦，即係頭先我想講白馬啦，去行山又係用翻同樣嘅用用品，睇下自己需要啲乜嘢啦。因為誒、呃你喺香港，即係香港其實同香港係唔同 level。我喺香港之前都有行過山，但係咧同香港完全兩樣嘢嚟嘅，因為你上到去第一環誒嗰個空氣稀薄啦，係啊，空氣稀薄呢個係係最大嘅問題。係啊，有我有譬如話我四個 friend 個個都差唔多接誒、我我唔知我大腿抽筋算唔算高山反應啦， 應該唔係咯，呢個咁我可以 exclude 咗佢先我未。聽過。即係我 friend，我 friend 佢頭痛啦，誒想係啦，呢個嘔係啦啦，，有冇吸氧器啊？咁你哋誒冇，因為我哋冇錢買。唔係唔係，唔關事，因為我唔知有冇氧氣呢樣嘢。誒，應該到時應該聽呢個有有節目。氧氣呢樣嘢㗎，大家真係但可所以以大家買嚟吸㗎。頭痛就係高山反應係啦嚟㗎啦，，有啲人係食藥㗎嘛。我知大家即係去真係諗住去富士山有聽呢個節目，我真係恭喜你啊！ 有我嗰時唔知有氧，嘅真你唔知有係。氧氣啊？係啊，我真係唔知啊。因為我喺五合目就喺度點咗好耐，哎呀買唔買好咧？跟住我諗啊，應該唔使買啩。點知真係瞓完嗰山小屋真係焗， 係係啊冇諗焗到咧過。因為山小屋真係好多人集中營咁樣啊，真係。真係集中營，唔係講笑。係啊，你唔好以為自己有個間房山小屋真係好焗噶入邊，我真係咧寧願咧喺喺山小屋出邊有啲凳，其實每間山小屋出邊都有啲凳嘅，呼吸，我真係寧願咧嗰晚咧蠢咗，我應該就咁坐喺啲凳算啦。我行唔到出去，我都為人扶啦。出邊啊係喎，出邊嘅空氣咧仲好過 間山小屋入邊，山小屋係真係真係入邊真係焗到，同埋佢裏邊有開暖氣個個頭痛係啊，所以想開暖氣仲焗，個個咧一起身坐晒喺度，好吸氧嘅，我見到成堆人成。班好似烤串餅。但係吸完真係好好多嘅，係應該會嘅，因為其實你吸嗰啲純氧噶嘛，真係應該都係純氧，嗯咁所以就應該好好多。咁同埋大家行前一定要瞓夠啦。咁有樣嘢叫彈丸行山嘅，咁可以出一出六八零零嗰張相。咁呢個咧就喺我喺五合目 吉田誒，大家見到喺吉田吉田路線嗰度影嘅。咁咩叫彈丸行山？我喺度簡簡單誒，即係解釋下啦。彈丸行山就係話事前休息不足啊，咁咧你就通宵行山嘅嘢啦嘅事情啦，真係唔好係啦通宵真係行唔好山，真係要休息。真係需雖然要休息只係得嗰幾個鐘，但係你都要休息下，唔可我嗰時會七以唔休息。七點鐘去到兩點鐘係咪上下？我都係啊，我都係七點鐘到，因為其實誒山小屋要有個開飯時間㗎。嗯誒，佢係 chiều lại好似 book 嘅時候就已經你要睇定佢嘅開飯時間係幾點，嗯係因為佢佢過咗一個時間嘅話，咁我咁我諗佢唔會唔留個飯盒俾你嘅，啊但係你唔好意思咯係唔好意思咯，係啊，係啊嗯係啊，通常七點就一定係開開飯噶啦，所以基本上大家就係預咧七點鐘好去到你嘅山小屋啦，一定要。我係啦我稱嗰個為一個全世界最好味嘅最好味嘅飯，係啊最好味嘅料理。至於咩飯咧，我哋之後再講。係啊係啊咁但係就真係大家需要休息夠先係啊係啊行山，就唔好話誒， 即係譬如話病啊、受咗傷啊，誒、或者係誒點點點，你有啲乜嘢頭暈身頭暈身慶啊慶都唔好上去。係啦係啦，咁即係寧願直頭更加啦，係係啊，係啊寧願直更加頭就唔好上，就唔好去到中途有咩事都幾理氣，你啲係真係好朋友理氣又理氣，係啊又唔知點好，你陪你翻轉頭啊，定係 call call 人直升救你機？ 唔係直升機㗎，係一架 call 咩車。 call 車，係啊係啊，有一架車係專上山用㗎。我落山嘅時候見到有個老人，都唔係老人家嬸嬸啦。我諗佢應該真係唔得啦，所以有架 call 咗架車接啊，咁真係唔翻佢落去。好啊！即係大家真係喺呢方面真係要留意下。嗯嗯嗯咦，咁我哋其實準備啦，心理準備、生理準備，七七到八八七七八八，不係啊如行上山啊！係啊咁但係我哋冇時間啊，不如我哋下一集下一集我哋翻嚟再講係啦，呢個嘅下一集我富士哋就講登山。下點樣登山啦，你登山嘅過程啦，同埋點樣睇到 日出啊。係啊，佢啦，我睇唔到，唔緊要。係啊，我哋可以睇下下一集下係啦，第六集嘅時候我哋就會講呢個富士登山啦。好多謝大家先，多謝大家拜拜。